Estas facile forgesi, kia miraclo estas publica trincaquo. En multae urboi vi povas simple premi butonon, cae clini vian capon al fontano por trinci freshan puran aquon, sen pete, sen page, sen aceti botelon. Sed ne ciam estis tiel. Fakte, la ideo mem che aquo devus estis sen page disponebla al ciui, iam estis nova, ec radicala. En antiqua mondo, aquo estis valora rimedo. Comunumoi formigis circa putoi, riveroi cae fontoi. Sed atingit tiun aquon, ofte postulis longan piediradon, portadon en pesae crucioi, au attendadon en vizo. Ne ciui havis la saman aliron. Cae se vi logis en urbo, aquo povis signifi pagon, au malsanon se la fonto estis poluita, En Europo dum la mesepoco, homoi ofte prenis aquon el la sama loco, cia oni lavis vestoin au forgetis rubon. Ne esti sistemoi por apartigi puran aquon de malpurajoi. Resulte, epidemioi disfastigis. Nur poste, dum la decnaua iarcento, ia cresco de scio pri higieno, cae la apero de moderna aquodistribua infrastructuro, urboi comencis construi sistemoin por purigi cae transporti aquon al domoe cae al publicae fontanoe. Publicae trinc fontanoe farigis simboloi de progresso. Ili signifis che la urbo zorgas prisiae logiantoe, che aquo ne estas nur por riciuloi, a por tivi cun privatae putoe. Ili estis locoi de pauso, de resanigio, ecce de comunumo. Infanoe curis tien post ludado. Laboristoe trincis post longa tago. Migrantoe trovis tranquilon tie. Sed ne ciui bonvenigis la ideon de sen paga publica aquo. Quelcae entreprenoe, kiel fabricantoe de botel aquo au alcoholai trincajoe, vidis en gi minazon al siae enspezoe. En quelcae locoe oni provis limigi aliron, au montri che publica aquo estas pli fidinda. Tamen la ideo che aquo estas homa raito taure crescis. Hodiau publicae fontanoe trovigas en parcoe, stacidomoe, lerneioi cae sporteioi. Ili representas la ideon che aquo ne devus esti privilegio, che gi estas neceso. Sed ne cie estas tiel. En multae partoe de la mondo, homoi ancora ne havas securan aliron al trinkebla aquo, cae ecen ricae landoe publicae fontanoe foie malaperas au ne funccias. Do, la venontan foion ciam vi trincas el publica fontano, pauzu dum momento. Pensu pri la historio, la tecnologio, cae la lucto malantau tiu simpla fluo. Aquo ne nu restingas soifon, gi memorigas. Pri civitoe, pri inventistoe, pri homoi civi diris, citio devas esti por cae tiel gi fluas, silente, ciel memorigilo pri comunezzo.